Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 Ràdio. Amb el treball en redacció de Sala Folgador i d'Arturo Delgado al front del control de so, vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, en el TuneIn com la 97.7 Ràdio, en el canal 23 de la TDT i en la nostra web www.la977.com i que més teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit. En el dia d'avui, la pregunta que vos fem, avui és el dia oficial de la campanya d'abonaments, és què vos semblen les campanyes adoptades pel club en la campanya d'abonaments? Eh, perdó, les mesures adoptades pel club en la campanya d'abonaments, torna a repetir la pregunta, què vos semblen les mesures adoptades pel club en la campanya d'abonaments. Este migdia eren les 12 i algun minut més, quan en la llotja VIP de l'estadi de Mestalla eh, afrontaven, la seua, afrontaven la seva roda de premsa el director de comunicació del Club del de Gany i el director de màrqueting Peter Draper per a exposar les línies mestres de la campanya d'abonaments de la temporada 2016-2017. 17. La presidenta Lai Hun fa 8 dies en la roda de premsa de presentació de Paco i Allestaran, millor dit, en la roda de premsa d'anunci de la renovació del contracte de Paco i Allestaran per dos anys com a entrenador del València, ja pregunta d'un redactor d'esta redacció d'esports, de Salva Folgado, va respondre que els passes no pujaven. Un servidor ahir va dir que la notícia no hauria de ser que els passes no pujaren. El València camina a camina cap a una temporada sense Europa. La notícia hauria de ser que els abonaments baixaren. I és notícia que els abonaments baixen. Amb algun asterisc que sembla no vos acaba de complaure. Abans d'arribar, he estat eh, llegint les vostres opinions, que com sempre llegirem a les 12 i mitja, però sembla que no esteu massa contents, la gran majoria, i eh, he, he, he dir-ho tot, amb les mesures que el club ha adoptat <laughs> com a línies mestres en la campanya 2017 2017 Com deia, per a mi, les tres mesures, les tres parts clau d'esta campanya d'abonaments són que els abonaments baixen un 5%. Si es domicilies per banc, en dos terminis, en eh, la primera etapa de domiciliació bancària es prolongarà fins a l'11 de juny i tots els abonats que utilitzen esta via per a la renovació del passe tindran, com deia, el pagament amb un descompte del 5%, el pagament en dos quotes, 5 de juliol i 5 d'agost, i que s'envia gratuïtament l'abonament a casa i se pot eh, renovar per la web del club, per www.valenciacf.com contra barra abonos. I és una de les línies mestres. La segona de les línies mestres, molt polèmica, i ara parlarem d'això, el València deixa el passe més barat que se recorda en temps, és cert, per a la gent que s'abone a la curva nord. 150 euros, però el València limita l'edat de la curva nord i la deixa en un mínim de 16 anys i un màxim de 30. Aquells que estiguen per davall de 16 i per damunt de 30 estan exclosos de poder traure este abonament. El club els ofereix la possibilitat de tindre opció preferent en altres parts del camp. Situació que s'ha entrat molt malament en certs membres de la cúpula de manament de la Curva Nord que fins i tot, i en un fet lamentable, han arribat a amenaçar al director de comunicació del club, a Damià Vidagany, i també al empleat Julián Suez, com més de Quincó, que en aquell moment transitaven des de Mestalla cap a les oficines una volta presentat els abonaments. Si qualsevol membre de la Curva Nord, que és cert que ha ajudat a fer-la gran i a consolidar-la, està en desacord amb el club, hi ha moltes maneres d'expressar la disconformitat, l'amenaça. Vinga de qui vinga, vinga de qui vinga, no és mai el camí. Per tant, fets que condemnem en este programa. I la tercera línia mestra és que, bueno, eh, eh, és una doble. Que si assistisses a 17 dels 19 partits de Lliga tindries un descompte del 5% en l'abonament d'ací dos campanyes, de la 17-18, i el fet que també entra la Copa del Rei fins als quarts de final. I a mi, sincerament, crec que aquesta mesura és insuficient. Me dóna la impressió que el València hauria d'articular algun premi per als aficionats que assistisquen a tots els partits de Copa 700, perquè en guany el València ha de jugar la primera fase, vuitens, quarts i tots els que hagin assistit a aquests partits i que ho puguen acreditar, el València els hauria de fer, com a poc, un descompte del 50% a l'entrada de les semis. Jo ho veig aixina. És una idea que ja en sé. Val? Sempre amb la idea de construir sempre la idea de trobar un entente entre el club que entenc que no pot regalar unes semifinals de Copa del Rei, però també tindré cintura amb la gent que estiga demostrant la seva fidelitat. Si aquells que assistisquen a 17 de 19 partits en Lliga podran tindre un descompte del 5% en l'abonament de la 17-18, no estaria de més que el València prenguera nota de tots els aficionats que van a tots els partits 700, 800, quarts i que a l'hora d'arribar a les semis es farà un descompte del 50%. Idea simplement que ja sé des d'ací. Pel que veig, les mesures no vos agraden. Entenc el malestar, però també entenc i no és una qüestió d'edulcorar les coses. I crec que ja me conegueu que està molt a prop la dolenta campanya que ha fet el club. Ningú garantís que l'any que ve vaig anir bé les coses, però tampoc ningú pot passar, posar la mà en el foc per a dir que la temporada vinent va ser igual o pitjor que la d'ara. És més, pel que un comença a rascar per ahir, i mira que és complicat, a mi me dóna la impressió que molts d'aixòs noms jovens que estan sonant no van a vindre del València i que el perfil que busca Suso García Pitarch és un perfil de jugador ja fet. Diria que amb veterania, perquè a este vestidor li falta molt de lideratge i també sé que no podeu esperar fins a última hora a treure-vos el passe perquè estic segur que el València va tancar moltes operacions en els últims 15 dies, 15 dies de mercat. Estic absolutament convençut. Però crec que hi ha que ficar en la justa mida el vostre desencant, l'entenc, vos llits, vos comprenc, però també crec que a voltes negativitzar-ho tot tampoc ajuda en res. I com que crec que no ajuda en res, és la manera de dir-vos les coses que tenim en este programa. Ja vos dic, a voltes eh, més a prop de vosaltres, a voltes més lluny de vosaltres. A mi la campanya també me deixa una miqueta fred, però crec, i sé que això que dic ara és impopular, que d'ací tres setmanes igual les coses se veuen d'una manera diferent. O igual no, eh? No posa la mà en el foc. Però que no descarteu res. I que, en efecte, com ha dit bé el club, i això és la sort que té este club, la gent no s'abona perquè la campanya vaig a ser millor o pitjor. La gent s'abona per l'amor als colors, per l'amor al València Club de Futbol, perquè un és d'un equip estiga on estiga, dalt o baix. Altra cosa és que l'acompanyi més o menys en el camp. Però un és de l'equip que és, ja ho diuen els argentins, tu pots canviar de dona, de país o de partit polític. Però de club de futbol, com, com diuen ells, Pero de equipo no cambias nunca. En efecte. De equipo no cambias nunca. 11 de la nit i 42 minuts, el moment de repassar l'actualitat del dia, que com sempre condensem en el nostre àlbum, que conté 5 fotos. Els abonaments baixen un 5%, així ho ha anunciat Peter Draper per a tots aquells abonats que adquireixen els abonaments i els domicilien per pagament bancari. Por lo que respecta a los demás abonos, ofrecemos un 5% de descuento sobre los abonos actuales a aquellos que adquieran el abono y lo domicilien. Grada jove més econòmica Pero limitada. abonamiento en esta localidad Pasa a un preu de 150 euros. Podrán acceder a ella el que estroben en el tram de edad entre el 7 y el 30 años Vamos a reservar la grada joven exclusivamente para aquellos que tengan de 16 a 30 años, reduciendo el precio del abono en esa grada de 200 euros la temporada pasada a 150 euros esta temporada. Sanció per a Negredo. El club ha obert un expedient al futbolista per atendre una entrevista radiofònica sense el pertinent permís del, de del Departament de Comunicació del club. Competitiu i candidat, Quico Catalán ha mostrat avui durant la presentació de la campanya d'abonaments la seguretat que el Llevant serà competitiu la pròxima temporada i serà candidat a l'ascens de categoria. yo creo que hay argumentos suficientes para ilusionarse. Y lo que sí que yo estoy convencido es eh, que vamos a hacer un proyecto atractivo un proyecto ilusionante y que vas a tener un equipo competitivo, eso estoy convencido de ello. La gent taronja es mobilitza. El club organitza viatge per anar a Madrid a les semis i ofereix les modalitats de viatge amb viatge i entrada a 32 euros i sols entrada a 10. 11 de la nit i 44 minuts. Vos recorde què vos semblen les mesures adoptades pel club en la campanya d'abonaments és la pregunta en l'arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit. Què vos semblen les mesures adoptades pel club en la campanya d'abonaments? 11 i 44, anem a una pausa per a la publicitat i vos desenvolupem tots els temes que ha donat de si l'actualitat. Com sempre, en València parlant d'esport en la 97.7 Ràdio fins a la una de la matinada. Disfruta el triple de los playoffs de la NBA en Casino Tirsa Valencia. Pantalla gigante, apuestas en vivo y toda la emoción del mejor baloncesto del planeta. Infórmate en la web del casino. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peyo tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peyo. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tú concesionario Peyote en Torrent y Silla. ¡Eh, familia! ¿Qué hacemos hoy? Yo quiero ir a ver peces de colores. ¿Y por qué no adoptamos un gato? Pues yo hoy me apunto a un curso de peluquería canina. ¿Y tú, Bruno? ¿Qué quieres hacer hoy? Oh, oh, oh, Ay, ah, haz lo que tú quieres. Tú lo que quieres es ir a más cocotas. Más cocotas. Más cocotas. Uno más de la familia. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. 11 de la nit, 45 minuts. A les 12 estaven citats els mitjans de comunicació en la lluita viva de l'estadi de Mestalla per a que el València ens eh, fera la presentació de la renovació d'abonaments de la temporada 2016-2017. Com vos dia abans, esta campanya d'abonaments que té el eh, lema Viu el valor, encara que té també dos lemes més que acompanyen, que són mai et rendisques i que els teus somnis superen les teus esports s'ha presentat este matí amb el director de comunicació, Dame vida gany, el director de màrqueting, Peter Draper. Les línies mestres, anem a sentir les de, de la veu del mateix Peter Draper, són les següents. Descens del preu dels abonaments, un 5% per aquells que domicilien el passe, o que domicilien la compra de l'abonament per banc. Por lo que respecta a los demás abonos, ofrecemos un 5% de descuento sobre los abonos actuales a aquellos que adquieran el abono y lo domicilien. A mes a mes i com ella mesura polèmica. chove, el l'abonament més barat, perquè diuen que volen incentivar los joves a que vagin a Mestalla, 150 euros a 7 euros i algo és el partit en tallà. Ah, això sí, el València limita el tram d'edat d'entrada a la grada jove entre els 16 anys i els 30 anys. D'esta manera ho anunciava també Peter Draper. Vamos a reservar la grada joven eh, Mario Kempes exclusivamente para aquellos que tengan de 16 a 30 años. Esta área va a ser un área designada para ese grupo de edad y además vamos a incentivar con ello la asistencia de los jóvenes reduciendo el precio del abono en esa grada de 200 euros la temporada pasada a 150 euros esta temporada. Y esa es la mesura. La respuesta a sigut polémica. molta gent de la curva nord que excedís els 30 anys està en desacord amb aquesta mesura presa per el club. I fins i tot veuen mm, en aquesta mesura una mena de eh, neteja per part del club des dels elements eh, que, segons pensen ells, no són benvinguts per el club. Este migdia, quan acabava l'acte i quan eh, se n'anàvem des de Mestalla cap a les oficines, han sigut amenaçats el director de comunicació del club i Quim Coca anava amb ells. No sé si crec que Julián Suescun també anava amb ells o, o ha sigut també increpat en les amenaces eh, cap als oficines del club. Me pareix lamentable que ningú amenaça a ningú. Ja no és una qüestió de que conegam o no a Damià. De fet, Damià eh, no està massa content últimament, ni amb este periodista ni amb este programa també és cert que este programa tampoc està massa content d'ell. Són, aquestes coses passen en el món del futbol, no, no passa res per dir-les públicament. Eh, des del respecte se pot dir qualsevol cosa. Però no és una qüestió de Damià. Ni de Damià, ni de Suescum, eh, ni de jo Cancelo, ni de l'Aijundi, ni de ningú. Les amenaces no són el camí. Les amenaces no són el camí per a ningú. Vinguen d'on vinguen. I per això, lògicament, rebutgem esta Eh, situació que s'ha donat en el dia d'avui després eh, de la presentació dels nous abonaments. Com deia, Copa del Rei fins a quarts de final. Inclosa també els quarts, només es pagarien les semifinals. El abono va a incluir todos los partidos de la Liga y de la Copa del Rey, hasta e incluyendo los cuartos de final. Jo dic, a mi esta mesura no vaig a dir que me sembla insuficient, però crec, des de la crítica més constructiva, que el València ha de tindre la suficient cintura per a, evidentment, el club no pot regalar les entrades en les semifinals de Copa, però no estaria de més que el València prenguera nota, i això se nota perquè va en el passe, de tots aquells aficionats que anaren a 700, a 800, i a quarts de final i es fer un descounter d'un 50% aproximadament en l'entrada de les semis. Seria una bona mesura per part del València Club de Futbol. Jo entenc que el club diga no podem regalar unes semifinals de Copa, el futbol se paga. Senyors, Asusicina, yo sé que lo demagochi que és el València de regalar les semis, el València de regalar el passe, el València... Això seria la part fàcil, la part que seria bonica dir-la i que quedaria bé amb tots vosaltres molt probablement. Però jo entenc que el club eh, eh igual que vos entenc en que algunes mesures vos semblen insuficients, també entenc que el club hauria de tindre algo de cintura i si se veu una tessitura, en la bonica tessitura de jugar unes semifinals de Copa, la gent que ha assistit a tots els partits hauria de tindre com a mínim, com a mínim, un descompte del 50% en l'entrada de les semifinals. A més, descompte del 5% per a la 17-18 si assistixes a 17 dels 19 partits de la Lliga. Para fomentar también la asistencia al mayor número posible de partidos, ofrecemos hoy un descuento del 5% para la temporada 17-18 aquellos abonados que asistan a 17 o más partidos de la Liga en esta temporada. Això perquè fa, com deia, les línies mestres de la campanya d'abonaments, que demà vorà el seu anunci oficial que els periodistes hem pogut veure en exclusiva en el dia d'avui, en un acte que ha muntat el club, eh, partit de periodistes, bueno, partit, hem visitat allí, s'hem vestit de curt i hem maltractat la pilota i l'herba de Mestalla. Bueno, han maltractat l'herba i la pilota de Mestalla. Jo m'he limitat a quedar-me la banda perquè ja fa temps que vaig aplicar la màxima de que una retirada de temps és una victòria. Dit això, després del partit ha hagut un acte eh, en el qual se'ns ha presentat eh, el, la campanya d'abonaments. Eh, la veritat és que estàvem en tribuna i s'ha posat l'anunci en el l'espot en els videomarcadors i, bueno, eh, el so no era el suficientment bo. Eh, ens eh, ha faltat algun detall que volem veure. També dic, jo no me tallé, ja sabeu. A mi, en principi, l'anunci me deixa fred. Després, igual, el veig a prop i dic, che, m'ha enganyat, és fenomenal. Però d'entrada, <clears throat> com que me deixa fred, val? ja el sentireu vosaltres, o, o ja el veureu demà vosaltres, perquè l'anunci demà l'estrena a València en la seva plana web. Abans de tancar, dos assunts De tancar el tema de, de la presentació d'este matí de la campanya d'abonaments. Peter Draper, que ha sigut preguntat per el tema de, de l'esponsor, del main sponsor, de l'esponsor principal de la samarreta del València. Ha començat contestant de manera molt gentil, molt gentleman anglès, però poquet a poquet la cosa ha anat, cal, Primera pregunta sobre el tema del, del main sponsor. No, no hay intención de utilizar eh, Viva el Valor en el equipamiento. Estamos hablando de un programa de comunicación, no de patrocinio, no de sponsors. Por lo que respecta a los sponsors, seguimos en el mercado, seguimos buscando patrocinadores, y mi compañero, mi colega está haciendo mucho trabajo en este sentido. Hay discusiones en marcha, negociaciones en marcha, pero bueno, están abiertas, están en la mesa. Le pregunten si ya algo ya es tangible, mes avanzado sobre el tema del sponsor. Ahí ya comienza a torcer una miqueta al gest. No, no le puedo dar una, un precio sobre la camiseta, se lo puedo dar sobre el abono. Por eso estoy aquí hoy, para hablar de los abonos. Además, estamos en medio de todo ese proceso ¿no? de, de negociación, hablando con el tema de los sponsors y parece que la camiseta, bueno, parece un tema estrecha. perdón, estrella, pero no, no le puedo, no le puedo dar un precio, no le puedo dar un precio de nuestra situación en este sentido. Este la repletó a Peter Draper sobre el tema del main sponsor y allá ha taxativo. taxatiu. No puedo asegurar res, Punto y final. Confirmar, garantizar... ¿Me garantiza usted el tiempo que va a hacer? No, no se puede garantizar. Esto no se puede hablar hasta que se materializa. Ha comenzado mol gentleman y ha anat Bé, eh, com deia, s'ha apel·lat al sentiment de ser valencianista i el director de comunicació ha volgut llançar un missatge d'optimisme en contra dels agoreros que vaticinen una dolenta campanya. Hace dos años el equipo quedó noveno y, el verano siguiente hubo un crecimiento de abonados porque querían al club. Yo creo que el amor al club está por encima de otras consideraciones y deben tener confianza en Suso García Pitarc y en el cuerpo eh, técnico que va a haber un muy buen equipo para la próxima temporada. Y sobre todo dejar mm, escuchar más a su corazón y dejar de escuchar a agoreros o a gente que anticipa una mala temporada cuando en el club estamos muy ilusionados en que va a ser una gran temporada. 11 y 55. De Mestalla Betamés, Salva Folgado, que ha hecho un partit fantàstic ahí eh, darrere. Folgado, ¿Cómo estás? Què tal, Manolo Buenas? Deien que el nostre equip va anar a perdre i ha guanyat 2 a 1, eh? Sí, senyor, eren pitjors, eh? I, no, no, no, que, que eren pitjors. Individualment eren pitjors. Ah, bueno, individualment, però com a bloc com a col·lectiu. un entrenador que vos ha, vos ha sabut motivar i, ha, i ha funcionat. Efectivament, tenim un entrenador en gorra i pelat allà a la banda sí, senyor. i mos ha motivat. I en barba. Sí, senyor. Eh, dit això, eh, què te semblen a tu les mesures de, del club en la campanya d'abonaments? <clears throat> I volia parlar de l'anunci, Manolo. L'anunci el veurem demà. L'anunci el veurem demà, sí, correcte. L'anunci el veurem demà, però per a, la, per a que la gent ja es faci una idea, L'anunci, efectivament, com van encontrar així en el seu dia, perquè teníem una bona font que, vas donar, que ens va donar la informació, s'ha rodat en la serra de, de Madrid, sí. Cercedilla i, i Guadarrama, molt a prop de, de Segovia, lluís, efectivament, la serra de Madrid en, en, en l'espot. Si algú es pregunta, bueno, el València per què se'n va a Madrid a gravar? Bueno, pues perquè la, la companyia de publicitat a la que el València li encarrega l'espot, contacta amb una productora que està a Madrid i és més fàcil per a aquesta productora pues, gravar a Madrid, a la Serra, que no pues, desplaçar-se cap a, cap a València. Però bueno, eh, l'anunci és molt curiós, Manolo, i en principi te deixa xelat. Demà jo crec que la gent va deixar-los molt xelats. Sí? jo, del, jo vull veure-lo. Del València. A mi en principi va deixar xelat, no, no vaig a negar-ho. En principi, anava a dir que en, en un principi. principi te deixa molt xelat. Vos conte molt ràpidament l'espot, perquè apareix un home molt, molt major, en el seu despatx, emocionalment, per alguna fotografia pues, eh, vinculat sentimentalment al, el València uh -huh. és una persona que es dedica en companyia d'un grup, encara que en l'anunci solament és ell, acompanyat del seu gos, a buscar vida fora del nostre planeta, a buscar eh, vida extraterrestre. Entonces, esta persona des de mm, fa anys se dedica cada, cada dia a tractar de contactar amb algun habitant de l'espai exterior, no? amb algun <laughs> omni o amb algun... busca una, una resposta més allà del nostre eh, planeta Correcte. Y el hombre lo que explica és que els enviava primer bueno, pues una sèrie de senyals eh, musicals, per lo que he entès, però que després pues, els envia als partits del, del València. Des de l'any 88 uh -huh. enxufa l'emissora que dona els partits del València i pues, és la senyal que envia fora del nostre planeta per a tractar de buscar vida eh, No troba vida perquè la senyal que envia no és la de la 97.7 Ràdio. Correcte. Li ha faltat la, li ha la senyal de la 97 i més o menys, Manolo, jo també vull veure una altra volta, però més o menys l'espot va, va d'esta persona major que tracta de buscar, enviant eh, una senyal de, de ràdio, de retransmissió de partits del, del València Vida uh mhm. -huh. fora del nostre planeta. Bueno, pues veurem l'anunci i també vos preguntarem demà a la gent què vos ha, què vos ha semblat. sobre el Valencia. Temes que han pasado en el día de hoy. Expedienta Álvaro Negredo. El futbolista es va votar el Departamento de Comunicación del club para conseguir una entrevista a la cadena SER. Creo que es la primera vuelta que el Valencia sanciona un futbolista, Manolo. Y está molt ben para el Valencia. del Per al no de Comunicación. No per ser ni la SER, ni la COPE, ni Onda Cero, ni la Pulse Radio, ni Radio de Taxi, me dona igual. Si més no, porque el futbolista ha concedido, ha concedido... la entrevista sense el permís del Departament de Comunicació del Club. I, per tant, me pareix una bona mesura per part del Departament de Comunicació del Club la sanció. Ara, Aixina complica va ser que col·loques a Negredo. Te ho va dir, Manolo. Al Com final, el xiste, tu ves parlant Xina del cavall que el vendràs. Si parles mal de la burra, no? crec que era la dita valenciana, si parles mal de la burra, a la burra no la vas a vendre. I allà estaran no para de pegar-li en entrevistes, lo de la ola, mm, etcètera Mm, baix rendiment i ara ve la sanció del club a negre un futbolista que vols traspassar des de fa un any eh? de fet els companys de la cadena copa han contat en el dia d'avui el company Rafa Villarejo i és notícia a la, a la qual li donem tota la credibilitat uno que s'ha borrat del partit d'avui <laughs> uno que s'ha borrat, està ja major està major, sí <laughs> Perkins està major Perkins se fa major sí. eh, han contat que Negredo assumís que ha de deixar el club però l'ha dit el club que Utxeret que si arriba el 4 de juliol i no té destinació... Va, vacances prolongades? No, no, ell ja sí ja no es meneja. Ah, li ho ha dit, li ho ha dit negre del club. Sí. Que si el tenen que traure, quant abans millor, clar. I que li busquin una oferta que a ell li clar, agradi. és que a mi, eh, Álvaro Negredo ja... Eh, al final anem a contar coses que no tenia que contar. Però senyor Álvaro Negredo, que no ha rendit en dos anys, que concedís entrevistes a esquenes del Departament de Comunicació del club, que tingués problemes en Nuno, que ha acabat tenint-los en instal·lant, eh, que al final diu, no, si sí, jo me'n vaig, jo me'n vaig, però... On jo vulga. On jo vulga, i tota la llenya de la taula. Eh, i rapidet, eh, aire a la valla ara, que si no, m'enroca si el 4 de juliol i no me trauen ni els geos. Clar, el València té un problema. Avui ho han dit tots, però des del dilluns ja me tot així. Sí fins que no en jugador no n'avanta el cap. I, de fet, en el dia d'avui, la Lliga de Futbol Professional ha notificat al València Club de Futbol que està al tope del fair play financer. Vull dir, no pot incorporar cap jugador si abans no ixen. Situació que vos volien contar ja d'ací des de dilluns. Per tant, antes d'entrar, com la dita, dejen salir. I clar, Negredo que ho sap també, força la màquina. Negredo molesta amb el club perquè diu que ell s'ha assabentat, del seu, assabentat perdó, del seu expedient per la premsa. El club assegura que li va notificar aquesta situació des de, com a mínim crec que és el dia d'ahir, al representant del futbolista. Ahir vos contàvem com estava l'assunt d'aquest jugador serbi que sona per al València, Filip Kostic. La història ve perquè el València comença a tindre la impressió que Denis Cherisev pugui acabar en el Villarreal. I este futbolista, Costis, del qual us parlàvem ahir, vos dèiem, mm. en principi demanen 15, però per el descens a segona pot eixir per menys de 10. Veiem el millor o, el, o la greu o el gran problema en el tema fonamentalment de la fitxa. El València feriria un quilo i mig, el jugador ja està quasi cobrant això en Alemanya, i per menys de dos no vol eixir d'Alemanya. I ahir vos diem, Wolfsburg i Schalke estan darrere del jugador. Situació a la qual podem afegir el nom del Bayer Leverkusen. Són els tres equips de la Bundesliga que estan darrere de Filip Kostic, este jugador serbi, eh, amb el qual està barallant-se o està interessant el València Club de Futbol. I com vos deia, l'inici, com vos deia al principi, Ojo al perfil del futbolista a fitxar. Estan sonant molts joves i per lo que convence a rascar se'n recordeu aquell València que va ser molt criticat, eh? Tot ja que dir-ho. Al que vingueren Luis Milla amb més de 30, Jukic amb més de 30, Angloma amb més de 30, Carboni amb més de 30, diu, oh, a veure, n'ha set jubilar-se. I va ser la base que va arrencar el millor València de la, de la història pues la idea de Suso va, va més per ahir que per a dels jovens. Ara bé, el club també és conscient que ara, difícil, ara mateix el València ho té difícil per a convèncer futbolistes. Té poc que oferir. El projecte, fins que no arranque, no se pot parlar d'ell. No és algo tangible que se li pugui oferir a un futbolista. A nivell de diners, vos acabem de contar que la Lliga li ha notificat al València que està en el fair play financer, en el límit, en el tope, y eh, el València no té Europa. I se és el gran hàndicap que pensen en el club que pot tindre Suso García Pitarch per a conformar una plantilla que va encaminada a dotar-la de líders i de jugadors i de gent amb experiència en el vestidor. Després, igual no a més de 30 d'escanar la Pérez de 22. Però la idea, en principi, va més per els 30 que per els 22 y que el que que 30 es un tío mayor, ¿eh? Que 30 es una edad fantàstica, que ho haig yo jo en el dia d'avui. Folgado, alguna cosa més del València Club de Futbol o passem al de València de Llevantuna Esportiva no, que sí que no, ha estat no. expectació? Agrair a València, Manolo, el fet de que ha recuperat eh, una tradició que era el, el partit entre periodistes i empleats del, del club, barrejats, això sí. La polleteria és que a mi m'arriba ja major. Amb el que, amb el que habitualment pues, se tancava la, la temporada. De fet, és la primera volta que este partit es fa a Mestalla. Normalment es feien les instal·lacions de la jo, ciutat... Jo algun he jugat a Mestalla, eh? De la ciutat esportiva de Paterna, però fa uns anys. Diríem sí, que, sí, sí, sí, sí. En sí, València sí. recent sempre eh, se tancava la temporada amb este partit de, eh, a Paterna, que de fet és algo també que es fa habitualment i que mai eh, s'ha tancat en el, en el Llevant Unió Esportiva. Però bueno, eh, agrair al València que s'ha recuperat este, este partit i l'acte que, està, que esta nit ens han oferit en, en Mestalla, ja. amb la presència de, de Peter Hunt, de, eh, de, perdó, de Peter Draper, de Peter de i, de la, i de la presidenta de, de la Hun Chan, que també ha estat esta nit a Mestalla i que ens ha dirigit unes paraules als, sí. a mitjans de comunicació. De fet, ens ha convidat l'any que ve a repetir la... Amb les famílies. A repetir l'experiència amb les nostres famílies. Tu jugaries davant de la teva dona? Eh, me habéis llevar. No engaño a <laughs> ninguno no engaña ningún Manuel. Correcte. Correcte, Ya no engaña ninguno 12 <laughs> y 5. Sabes Es el momento de parar de la campaña de buenas del levante Unión Esportiva. Sí molt, agradat moltíssim, eh? molt més impactant allò sí, de sí, sí, sí, sí. el que es traga el passe si pugem, el de primer al té de baix. Sí, efectivament, eh, parla de memòria, però si dels 21 partits de la pròxima temporada passa 18, a partir d'ahir la pròxima temporada, si l'equip puja en primera o si es manté en segona, que esperem que puja en primera, uh mhm. -huh. tens el passe o l'abonament absolutament de, de Bades, no? en una iniciativa del conjunt eh, Granota molt sensible davant la seva massa social. És cert, en les últimes eh, temporades, coincidint, també hem de dir-ho, mm, amb l'arribada de la presidència de Quico Catalán, amb la seva massa social. Així parlava Quico respecte, Manolo, a la pregunta de si els abonaments de la pròxima temporada, si el Llevant accedís a la primera divisió, apenes li suposen benefici econòmic al Llevant Unió Esportiva per la forta aposta que acaba de fer en el dia d'avui. y lo que pase el año que viene, si Dios quiere que estamos en primera edición, pues la verdad es que no, nos va a hipotecar. Si hasta la fecha eh, los abonados eh, han supuesto en un presupuesto total de ingresos de primera edición los porcentajes que os estaba diciendo del 4, 5, 3 y pico, 6, eh, en esa horquilla, es mucho más importante estar en primera edición y perder el 2% o el 3% de, de, del presupuesto. Al final es una inversión en tu gente, es una inversión en, en tu activo, más importante que es la afición. Bé, doncs este era Kiko parlant d'aquesta iniciativa. Al final, Manolo, si analises el, el, el percentatge econòmic que en una temporada guanya un club respecte als seus abonaments, no és tan gran o no és tan tan important respecte a la resta d'ingressos, publicitat, main sponsor, eh, televisió, mm, etc. Per això Kiko bueno, pues, eh, estava eh, tranquil respecte a que l'any que ve, si l'equip puja a primera divisió, pues, el Llevant no puga tindre pues, ese 5%. Crec que ha valorat l'ingrés econòmic del Llevant o l'impacte econòmic dels abonaments en un club de futbol com el Unió Esportiva en un 5% solament. Per tant, no estava preocupat Quico Catalán. Se li ha preguntat a Quico Manolo, mm, entre l'ajuda pel descens, mm, el pressupost que manegen, etc, si el Llevant va ser l'equip més ric la pròxima temporada en segona divisió. Però bueno, sí que és verdad que l'escenari que tiene el Levante hoy es diferente al escenario que hubiera tenido, que hubiera tenido el Levante hace cuatro años en caso de haber descendido. A partir de ahí, eh, hablar de números concretos hoy eh, eh, no conviene porque no son reales. Entonces, a mí sí que me gustaría que cuando nosotros tuviéramos la certeza absoluta, que no es fácil, eh, marcar un plazo de tiempo de cuál es esa ayuda al descenso, de cuáles esos eh, ingresos por televisión que vamos a tener. Mm, ahí sí que podremos hablar de números concretos. Hoy no, hoy no podemos porque es que no, no tenemos esa certeza absoluta. Podemos saber en qué intervalo nos podemos mover, pero más allá de eso no. No ha tampoco a donar más pistes respecto al proyecto del Un Esportiva en Segunda División el presi Quico Catalán yo creo que hay argumentos suficientes para ilusionarse. Y lo que sí que yo estoy convencido es eh, que vamos a hacer un proyecto atractivo, un proyecto ilusionante y que vamos a tener un equipo competitivo, eso estoy convencido de ello. Hoy nombres, nombres podemos hablar de, nombres que están con contrato en vigor, esos los tenemos en plantilla. Fuera de los que tenemos en plantilla, pues bueno, yo creo que estamos, eh, es pronto, ¿no? Es pronto para, para poder hacer una valoración global de si vamos a tener una plantilla eh, a criterio eh, externo de más atractiva o menos atractiva, porque queda mucho trabajo por hacer. Se le pregunta també per la situació personal de Morales, si respecte a les possibilitats que té Morales d'abandonar el club o no, o si Morales li ha demanat al Llevantuna Esportiva, mm, gràcies a aquesta oferta que té del, de l'Eibar per a continuar en primera divisió, abandonar l'entitat granota. Morales no está poniendo ningún problema para salir adelante. no está generando ninguna situación de fuerza para salir de Levante. Morales eh, entiende eh, la situación de Levante, es uno de los culpables de que estemos ahí, igual que lo es el presidente, igual que son las personas que estamos en estos momentos en la Levante Deportiva, y él asume la decisión del club. No está generando ningún problema ni, ni está demostrando que se quiera ir. A mí no me ha transmitido eso en ningún momento, ni su agente en ningún momento ha trasladado ningún deseo de que Morales se quiera ir delante sí o sí. Lo que pasa es que es lógico que si tiene la posibilidad de, de tener una garantía en su salario, pues lo, ejecuta, lo ha ejecutado y el Levante lo va a respetar. La situación de Morales es eh, problemática o problemática entre cometes porque ya han muchos futbolistas del Llevant Unión Esportiva a los cuales, eh, vía una cláusula eh, contractual, se penaliza. penaliza amb el descens a segona eh, divisió, o millor dit, després del descens a segona divisió, amb el sou. I molts d'ells, en segona divisió, pel fet que l'equip hagi perdut desgraciadament la categoria, passen a percebre, si continuen en el llevant d'Unió Esportiva, pues la meitat del seu salari o un percentatge inferior al que venen cobrant en primera divisió. Tots, excepte Morales, futbolista que té també una clàusula en aquest contracte per la qual ell no veu reduït el seu salari. Per tant, seria l'únic futbolista de la primera plantilla que baixaria a la segona divisió, però que mantindria el contracte de primera divisió. Situació sensible en la que està tractant de treballar el Llevant Unió Esportiva, tenint en compte que eh, bueno, pues van arribar ofertes per Morales, ha arribat una de l'Eibar, i en el grup Granota esperen que arriben més eh, ofertes. A mi de l'Eibar me sembla molt poc per a Morales. És, més crec, no, crec que van arribar, sí, com sí, tu sí. deies, ofertes... Eh, jo si fora al València, ni Còstic, <laughs> ni ningú. Sí, però la, la, la situació de Morales Manolo respecte a altres futbolistes és que mm -hmm. per, per contracte els altres futbolistes veuen reduït el seu sou. Morales el manté en segona divisió, i és una fitxa de primera en segona divisió Complicat. complicada de mantenir per al Joventut Esportiva, que està treballant en trobar una, una solució amb els representants del futbolista. Altre assumpte, jo crec que no era fer massa gràcia aquí, com se l'he preguntat, per esta situació, recordaràs Sergio Ballesteros, Manolo, quan va abandonar el Joventut Esportiva d'aquella manera, en aquella roda de premsa un poc forçada, més familiar, de Ballesteros, etc que no semblava eh, reial, al contrari, era postureo i molt forçada, eh, el llevant va garantir que Ballesteros, sempre que ell buiguera, podria passar a formar part de la Secretaria Granota del Llevant d'Unió Esportiva, de la Secretaria Tècnica Granota, millor dit. Algo que de moment encara no s'ha produït. Ballesteros, a hores d'ara, mm, és el president de la agrupació de veterans del conjunt Granota. Avui un mitjà de comunicació, no recorde quin, no sé si era Levante o Provincias, creo que era el diario y las Provincias, pero ahora no recuerdo, donaba la información de que Ballesteros podría aceptar la oferta... Que a comentar algo el compañero de Pedro Zamora. Podría aceptar la oferta de entrar a formar tornar. exacto podría entrar a formar parte ya de la Secretaría Técnica de Granota. Se le ha preguntado para esta circunstancia aquí, Catalán. ahora le escolten pero la pregunta no le hace gracia Sergio eh, se fue, dejó el, eh, ser jugador del, del Levante, pues ahora va a hacer tres años, y es verdad que nosotros tenemos una una, una vinculación con él y en próximas fechas eh, valoraremos todo, ¿no? pues no, no és, ha sigut com la de Peter Draper i el main sponsor. A la fi... I a més, Kiko és, és una persona molt segura quan parla davant de mitjans de comunicació i, I així com titubeja... ha titubejat un poquet, no? perquè la pregunta sí. no la fa massa gràcia i tampoc tenia eh, resposta. Però bueno, veurem que és el que corre amb Sergio Ballesteros. Això per la campanya de Bonamens, que com dèiem, sí que eh, ha agradat i molt. Fins i tot als aficionats del València s'ha agradat més la campanya de Bonamens del Llevant. Ja que, ja que dir-ho clarament. Mm. Eh, treballa bé, eh, respecte a les, les Molt bé, sempre ho fa molt bé. El Llevant en això sempre ha buscat eh, fórmules per, a, per sí. arribar a la gent. Sí, sí. Eh, també és que té molta més necessitat el Llevant de plenar el camp que, que el València. Però m'ha semblat molt curiós perquè avui, eh, aprofitant que és campanya de bonaments encara que sigui un tema del València, eh, avui li han preguntat eh, a Peter Draper i després ha pres la paraula el director de comunicació de vida Vidagany eh, al voltant d'una notícia que va dir que la Lliga podria eh, multar els camps que no estigueren plens segons se'ns ha explicat, la Lliga el que vol és, sobretot, assegurar que allà on hi ha el tir de càmera, vull dir, la imatge que se'n vaig a veure en tele hi ha gent. Vull dir, com, sí. el, com el públic mm. fals en les pel·lícules. No, no, però enguany ja ho feia, Manolo. Enguany en el <laughs> públic. Les indicacions que tenien els... Eh... eh Te'n recordes, te recordes aquella famosa imatge dels aficionats del Cádiz perseguint al xutxe de línia? <laughs> Eh? pues això és el que voltebas. Eren del Cádiz era... o del Rayo? Del Cádiz, del Cádiz. Cádiz. A més, eren un Cádiz llevant. Mm. Eren un Cádiz llevant. Eh, lo que vol Tebas, efectivament... Anava que... el, el, el xutxe de línia i tota l'afició sí. anava seguint la carrera... Bueno, la tota no. Els 50 o 60 que hi havia anaven seguint la carrera del xutxe de línia amb el qual <laughs> que ja semblava que hi havia gent, però és no. És algo que ja eh, tenien ja indicacions, Manolo, els operadors me, me de, de una... televisió, d'oferir sempre imatges de la grada amb gent. <laughs> Circumstància pareix... problemàtica en, en camps com el del Getafe, per exemple. Me pareix, com deia aquell, una tontuna Pues es lo que, busquen, que busquen, eh? <laughs> Claro, que busquen plena descamps. Y Y es ofereixen como bueno, siempre y más Es una otra, Bueno, Fulgado, alguna cosa más que comentar del llevan. Todos los caminos conducen a, Sergi, Barjuan? Bueno, está Sergi Barjuan, bueno que es el que corre en Pepe... Barjuan, ¿Él por que le diguen Barjuan. Sergi Barjuan, Ponen que es el que corre también Pepe Bordalás, que está claro en la Y Y ponen que es el que corre también Luis García, Manolo. se hace desmentir la información de, Capcompañ. la información que tenemos respecto a Luis García es que el llevan de Esportiva no, no ha contactado amb Luis García ni li ha fet cap oferta a Luis García per a tornar a la banqueta del Joventut Esportiva. Això és molt llarg i en qualsevol moment Tito pot posar-se en contacte amb Luis García, però de moment Manol, informació que podem confirmar totalment, uh mhm. -huh. Mm, el llevant no ha parlat amb Luis García. Perfecte, Folgado, alguna cosa més? Bueno, Manol, me fa mal tot, me fa mal tot el cos. Pues ara, a casa... A, a, a casa, com feia Cristiano Ronaldo, te fiques en un bany de xel? Va ser complicat. Va ser complicat. Sí, no ho fiqué la nevera. Bueno, escolta, eh, bé, tot és... Puc intentar-ho. Tot és provar-ho. Contorsionismo. Folgado, moltes gràcies. Adéu, bona nit. O 12 i 16. Recordar que València Bàsquet eh, està eh, mobilitzant a la gent per a eh, dur-los cap a Madrid a aquest primer partit de les semis, que hi ha dos maners o dos vies eh, o dos preus per anar. Autobús més entrada 32 euros, només l'entrada 10 euros per a aquestes semifinals. Eh, emocionantíssim es va viure el conjunt taronja en, la, en el playoff per la Lliga eh, en eh, l'ACB que eh, enfrontarà primers dos partits en Madrid al Real Madrid i al València Bàsquet, després el tercer en València, el quart si fera falta el València i el cinquè si fera falta per el factor Canja seria novament en el Barclay Card Center a Madrid. 12 i 16 tanquem la primera part informativa i obrim el temps de debat, de tertúlia i d'anàlisi. 97 nit, La Tertúlia. 12 de la nit i 19 minuts. Arranca el temps de debat, de tertúlia i d'anàlisi. Amb eh, els nostres convidats ja així asseguts a la taula, amb el eh, periodista i amic i portaveu del PSPB en València, José Muñoz Lladró. Hola, José, què tal? Hola, bona nit. Com estàs? Molt bé. Tu vas a renovar l'abonament? Jo sí. T'agrada sí, sí. la campanya? Sí. La veus insuficient? Eh, no l'he vist, però he vist, el, he vist els preus sí. i, bueno, el encara preu, que... Ah, me refereix que els preus. Ah. El, el anunci l'hem vist, Folgado i l'hem vist, vull que ens l'han el, eh, el, el, projectat esta nit després del partit que hem jugat els periodistes a Mestalla i jo he de dir que vist des de la llunyania perquè estàvem a molts metres dels videomarcadors on s'han projectat i tal a mi no me diu gran cosa, me deixa fred ara, igual de malvets, bien en visto. detall, ben vist, amb bon so, i dic, xico, però de moment sí que és el que me deixa fred. Bueno, jo en qualsevol cas, jo crec que l'any que ve, encara que no n'hi ha massa... I, i si són les temporades bones per al València, sí, sí, vull dir, homes jo, de poca fe, soc, jo soc, jo soc optimista. Soc optimista ah, i crec que ara és quan toca estar en el València i pense que, bueno, que sí, que l'any que ve pues anirà a Mestalla, clar que sí. Perfecte. Ens acompanya també Rafa Marín. Hola, Rafa, què tal? Bona nit. Que també, a més, pot entrar en la comparança que està fent avui tota la ciutat, que és la de la campanya de Bona Més del València i la de la campanya de Més al Llevant, que no només ha agradat el llevantinisme, si més no, que molts afils del València estan dient quina campanya més bona d'abonaments ha fet el Llevant. Sí, lo estaba comentando antes con, Manu. El Levante ha hecho la campaña que tenía que hacer. Después del trauma del descenso necesitaba una terapia de choque y esta campaña está a la altura de las circunstancias en las que se encuentran ahora mismo los granotas. Mm, muy bien, muy valiente, muy atrevida y al final el Levante apuesta sobre todo por intentar llenar lo máximo posible el Ciudad. Es consciente de que va a tener un bajón de socios esta temporada, pero esa iniciativa de que el pase sea gratis en caso de ascenso, a mí me parece estupenda. ¿Cree que hacer algún equipo? Pero yo siempre dije que copiar Pavé no se puede criticar. Eh, esa idea inicial, de hecho, eh, es de Huracán Valencia, hoy, hoy desaparecido, cuando estaba en Segunda División B. <coughs> Una, yo preguntarem a Tony Hernández. Una campaña, una campaña en caso de a Segunda A. Hernández, si vos estás sentint, o algú te diu que mos sentisques, per l'amor de Déu, que ja habrías de sentir-nos, eh, respon ser que esa idea primigenia va a ser dura Camarles. yo, yo si no es así, no me dejes mal. <laughs> es así. Lo, pensasteis, es así, exacto. Pero una Tony Hernández, por el amor de Dios. En serio, eh, me parece muy buena la iniciativa de Levante, por eso y sobre todo también por la obligatoriedad de que al menos ese pase se utilice en 18 de los 21 partidos de, de liga. Es decir, lo que está persiguiendo el Levante es llenar el estadio, no hacer eh, caja, eh, sino eh, fidelizar, fidelizar a los levantinistas y a los que no son levantinistas, porque al final al Ciudad, como bien estabas diciendo, también van valencianistas y yo creo que no, que, no tiene por qué ser de otra manera. Manu Jiménez, ¿qué tal? Buenas Hola, Manolo. ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, pues ja tenim els abonaments així. Tu estàs este matí, si no recordem sí, malament, sí. aquí en, en la Llotja Vic. A tu lado. <laughs> Al meu costat, correcte. Eh, què te sembla esta campaña de abonaments? Bueno, eh, por ir en, en orden, por lo que decía Rafa, yo creo que las propuestas de los 17, 18 partidos se van a ver en muchos clubes porque evidentemente la... La, la liga va a exigir que... Es una cosa que me ha parecido no, no, no. Lo no, de que pues, en el tir de càmera sí, sí, sí. exigissin que sí. hi hagi gent, vull dir... És una, ja, és una proposta eso, alemana. Ja, eh, eso ja funcionava esta, sí. esta temporada. Me pareix una marcianada... Lo, que en el aire, porque no entra dentro del Real Decreto de la venta uh -huh. centralizada, es si al final va a haber un bonus económico As para sí los tinguen. clubes que sí. más llenen sus estadios. Es que me, sí, sí, sí. me pareix... Eh, eh, bonus o perjuicio. Vull dir, que la lliga que està limitant tot que està limitant que hi hagi espectacle de la Lliga i, per tant, és la primera que té interès en que la gent no es traga l'abonament de l'estadi i s'abone des de casa a la plataforma digital de torn per a que Roures puga fer negoci si història esta que contà la setmana passada a Telecinco en un reportatge que crec que espera mirar-seu és 4, crec que era bueno, és 4, és, sí, set, lo, sí, lo mateix, perfecte, sí, però perfecte, de 4 sí. perfecte, que ixos ara estiguen dient vull dir, és que se van adonar situacions que... Mm. Jo li diria a Salva i se riu d'anar. Se'n recordeu d'aquell Cádiz llevant on estava el línier, l'assistent de línia i la gent anava ah, darrere de l'assistent? Sí. Què, què van a perseguir, això? Vull dir, estan perseguint una cosa d'ixes? Mm. Bueno, yo... Que són solucions del inspector Clouseau. Es, es una propuesta eh, alemana de hace dos temporadas que, que, yo creo que la Bundesliga lo hizo muy bien porque, porque evidentemente era una gozada ver los campos alemanes estas dos últimas temporadas llenos hasta, hasta la bandera pero sí que es verdad que evidentemente esto se venía haciendo en la Liga Española, pero sobre todo se miraba eh, si el césped estaba bien, eh, si la zona de banquillos estaba bien, si el, vamos, si el aspecto del campo eh, era bueno. Ahora se mirará más al público. También es verdad que la Liga se acoge a esto porque evidentemente el incremento de los derechos de televisión se ha producido, hay mucho más dinero y la Liga pues a modo de compensación les va a exigir a los clubes que, sus campos presenten una, una muy buena entrada. Yo creo que el Valencia en este sentido pues eh, yo creo que ha tomado esa medida y evidentemente lo de la reducción me parece, eh, a, mi punto de vista, yo creo que es insuficiente. Insuficiente en el sentido que... Yo creo que es matizable la insuficiencia anten que la gente del Valencia Pudiera esperar una rebaixa y, también, te digo, El fútbol se paga. Eh, que yo he hablado con todos mis amigos y todos van a renovar el pase. Eh. Todos cobren lo que cobren, que no cobran mucho y eh, tengan la, la, situación económica que, tiene cada uno de, desigual. Pero evidentemente. me parece positivo que se puedan acumular todos los, todos los descuentos, porque yo creo que un accionista que vaya a todos los partidos y, un, y un abonado eh, evidentemente yo creo que puede, puede aunar pues un 15%, que ya es un precio importante. Y lo de la grada joven que te venía escuchando, yo creo que por primera vez la grada joven eh, eh, cumple su nombre, ¿no? Evidentemente 16 a 30 años yo creo que es la juventud, porque yo tengo, <laughs> yo tengo 35 y, y, de verdad me, alegra que me digan que soy joven, ¿no? Pero, pero evidentemente... ahora, también es verdad que es una propuesta que, como tú bien has dicho, Manolo, antes, que va, a traer cola, y ya la ha traído hoy, pero evidentemente yo creo que, que lo llamen como lo llamen, pero si es grada joven, tiene que haber gente joven, pero, evidentemente. Sí que, sí, que, sí que yo creo que n'hi ha una cosa que s'hauria de reflexionar, perquè estàs apuntant-lo, Manolo, però jo crec que és, és interessant aprofundir ahí, eh? Tu, per una banda, el, el, jo crec que el que més fa omplir els estadis de, els estadis, els estadis de futbol precisament és la competitivitat de la, de la competició. No? Eh, uh -huh. És a dir, si tu... I això jo crec que ho hem comentat alguna vegada. En el cas del València, per exemple, quan s'omplien el, el, el camp de veritat, en una il·lusió i tal quan tenies alguna cosa a competir, a guanyar, t'estaves jugant una lliga, o inclús estaves eh, lluitant per, no sé, per arribar a Champions... És a dir, el problema de, de, la, de la Lliga Espanyola que és que hi ha una contradicció ahí. És a dir, si tu el que estàs eh, fent és una competició de, de, de rics i, i pobres, que és el que n'hi ha ara, i una classe mitjana molt, molt fluixa, uh mhm. -huh el que estàs fent és desincentivar la competició, la competitivitat, Totalment. i per tant lo, és normal que la gent no vagi La Lliga és la primera que desincentiva la competició. Clar, ahir jo crec que és el primer problema, i això s'arregla obligatòriament en una equitat a l'hora de repartir els, els des de retransmissió i sobretot que els equips puguen tindre pues això, que la classe mitjana sigui una classe eh, mitjana competitiva que en un moment donat puga eh, pues, tindre alguna possibilitat de guanyar una lliga. Això és el primer. Però després sí que, eh, des d'un punt de vista que jo crec que és erroni, crec que n'hi ha una cosa que sí que és positiva, que si premies a, a una bona entrada, lo normal, i jo no sé si passarà el primer any, però és que el segon any les, els abonaments o les entrades siguin més reduïdes, perquè ahir veurem si a l'equip, i això els financers dels equips de futbol ho tenen molt clar, faran el cost d'oportunitat de què te val més, tindre un premi per, per, eh, pues, per això, per omplir el camp, <clears throat> malgrat que a lo millor recaptes menys diners mm. per, per, per això baixada d'entrades i d'abonaments. I eso es clave, José. Ara claro, no te lo explico. pero, pero, los, pero vull dir, al final això és una... ya por entradas y por, claro. y por socios. De hecho, esta mañana, eh, durante la presentación de la campaña de abonos del Levante, que Catalán nos ha estado explicando a posteriori que el Levante, por ejemplo, en, su caso, apenas cobra entre el 3 y el 5%. Apenas el 3 y el 5% de su presupuesto proviene de entradas por, tickets, por mm. abonos y, demás. Y en los mejores casos apenas superan otros clubes el 25%. Mm. Es decir, que, esto está cambiando y que al final de lo que se trata es de llenar los estadios, se haga caja o no se haga caja. Hay un hándicap, Rafa, en el, en el Valencia y es que eh, está estipulado que el dinero que se saca de, los abonos y de las entradas, em, evidentemente, eh, prácticamente, no te, no te, puedo decir exactamente el porcentaje, pero casi un 90% o yo creo que casi, o, todo, eh, se va a ese préstamo de Bankia. Eh, Bankia lo dejó claro diciendo que había unas partidas presupuestarias de las que iba a coger dinero y entre esas partidas presupuestarias estaba el tema de las entradas y de los abonos que Bankia se lo quedaba absolutamente. Pero eso viene eh, sobre todo porque si el Valencia tuviera un main sponsor que sacara eh, financiación de otras... Saca el Fat ¿eh? No, hombre, claro que se ha calentado, Saca pero... fat. A, la tercera, los dos primeros han sido de gentleman pero, la tercera ya votado Pero que la gente no está caliente. Eh, si el Valencia por tercer año consecutivo lleva la camiseta al, blanco... Warrior, una, cosa, si no te pueden dar 10, lo bajas a 8, si no te pueden dar 8, lo bajas a 6, que no pasa nada, porque el Valencia hoy en día... El mercado si cuesta... Anna, no, no, el mercat no, és el que te vulguin pagar. Hombre, que no, no es tornen bojos, per, la, la és... per l'amor de Déu, no es tornen bojos. Quan el València declara a principi de temporada en el desditxuni que hi ha més mitjans de comunicació de Peter, de Peter Draper que el preu de la samarreta del València és de 10 milions d'euros declaració que ens fa el 25 de maig del 2015 Amadeo Salvo en estos mateixos micròfons quan el València se'n va a New York a la rebuda amb You and Women uh mhm. -huh. val? Ho diu Amadeo Salvo i als mesos ho diu Peter Draper. I un servidor, que després estem per això, després estem per a, per a... I, i consultes amb experts del món, del màrqueting, en el món del futbol, i te diuen, mira, 5 li pagava a Cervallana a l'Atlético de Madrid, 5 i mig crec, l'Atlético de Madrid, que va guanyar dos Europa League, una Copa del Rei i una Lliga. Y a partir de ahí, el nuevo sponsor, que es Plus 500, crec que està al voltant de 8 i mig, entre 8 i mig, no, de, depenent de, de, dels incentius. I tots els experts amb els quals vaig consultar, i és el missatge que vaig transmetre així, és si al València li un sponsor de 5 quilos, firma l'amor de Manolete, de Kenny y i de Michael Jackson. Això, per això parlàvem també en el, en el traspàs d'André Gómez. No? Però... Jo que aquest debat el tinguerem del de, preu de la... Quan el club se'n va a Singapur és, i el company de Levante, el mercantil valenciano Cayetano Rolli, fa una entrevista Peter Dreper ja diu que després de la, tota de la dolenta temporada estaríem baremant ja entre 6 i 8 milions d'euros. Vull dir, ja estem en 6. Al final, si arriba uno que posa 4 i mig o 5, el València l'agarrarà, però és que el València no té ara, hores d'ara mercat mm pero a Y por no, y por no aceptar eh, ninguna de las propuestas que las han tenido. La de eh, Turkish Airlines, que el puta que, que, al que, a mí al final me digo en que no arriba a eh, cuatro. aunque sea de cuatro, Manolo, o aunque sea de tres y medio. Pongo el Valencia en tres años ha dejado de ingresar 10 millones de euros, vamos a poner tres por temporada. Que sí, que sí. Es que al final esos 10 millones, 10 millones de euros salen siempre del mismo lado y es del bolsillo del aficionado. Es que es, que es, grave y es así, porque siempre se está exigiendo al aficionado, porque hoy, hoy y de esto y de esto José sabrá porque evidentemente en la política se hace mucho cuando cuando no, pero no te lo digo, lo hagas tú, José. No, no, no, no que, no, que no lo haces tú, pero sí que es verdad que en las encuestas cuando tiene unas elecciones es verdad que se cocinan mucho las encuestas porque al final favorecen a todos, es decir, nadie ha perdido las elecciones, todos han ganado, ¿no? Pues el que más ha subido ese año o luego el que más ha subido en votos o en el que más ha subido en sí, Hoy, hoy la cocinada que se ha <laughs> hecho no, es verdad, la cocina que se ha hecho hoy con el tema de numérico de, los abonos, cuando dicen que el Valencia no tenía el abono más caro de la primera división, claro, evidentemente, es como cuando te dicen, te puede, usted se puede comprar un coche por 16.000 euros, ahora póngale el volante, los dos asientos, que son los extras, que se sube a 33.000. Hombre, pero es que usted ponía en el anuncio 16.000 desde. Pero claro, el Valencia hoy en esa eh, vorágine de no, no tenemos el abono más caro, ¿sabes? Claro, es que la gente el año pasado al abono ese que dicen que no es el más caro, le, le, le sumaron el Pack Champions, jugó la Europa League, jugó la Copa del Rey y al final, cada eliminatoria que pasaba, menos alguna que regalaron, eh, el, aficionado, el abonado del Valencia tenía que desembolsar. ¿Y eso qué pasa? Porque al final, cuando no se ingresa de ciertas partidas presupuestarias, al final siempre se mira para el mismo lado. Señores, animen, señores, reciban al equipo y señores, amoquinen y suelten la pasta del bolsillo. Yo creo que alguien se lo tendría que mirar si el Valencia por tercera temporada no lleva patrocinador. ¿eh? yo creo que hay una cosa que tú estás diciendo antes. El ticketing se lo lleva se, lo, lleva, se lo lleva Bankia. sí. Claro, es que ahí también eso te va a influir. Porque eh, si te chupa, o sea, solo el cash pooling que le llaman estos tíos, cuando te chupan todo el dinero, eh, probablemente, yo desconozco el préstamo, ¿eh? pero probablemente tengan unos límites o un mínimo que van a coger. Por tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que al final tú el dinero que tienes previsto ingresar por abonos no lo vas a poder reducir porque tienes un tercero que te va a exigir un mínimo de... ahí pero sí a lo mejor traspasar José de, decir vale yo tengo un ingreso extra pues, pues si aquí pero no bajo me, meto de pero no me extrañaría de verdad que estoy hablando por mm. hablar ¿eh? que probablemente me equivoqué pero no me extrañaría que incluso independientemente de que haya otros conceptos de los que también absorban eh, parte del préstamo que en el concreto en este concepto que es el del ticketing que ellos no tengan unos límites sobre los que tú ya no puedes bajar Claro, esto condiciona, esto es lo malo que tiene de ver dinero al banco de esta manera, pues que tú no eres autónomo a la hora de poder hacer tu, tu, política de abonos, ¿no? En este caso. Y yo no me extrañaría, no me extrañaría que no quieran decirlo, pero que de alguna manera eh, detrás de esto haya, algo de, una presión por parte de Bankia de no poder reducir más los, mm. precios. Pero yo ¿eh? creo que hoy en día, de todas maneras, el Valencia es un club que debería de estar preparado para <coughs> sobrevivir sin los ingresos de los, de los abonos. i més aún en una temporada en la que va haver un En la Lliga Espanyola crec que ara mateix eh, eh, estan tan tirant del tema de la tele i tal Home, en teoria, que, sí, no? Que, que no hi ha cap club que no puga dependir d'aixòs dos factors. Mm. Que no puguen. Que no puga dependir d'aixòs dos factors. Tots els clubs, d'una manera o d'una altra, dependixen d'aixòs dos factors. Home, jo entenc que també... Depende, el... dependen sobre todo de los ingresos de la televisión Y mostrame y ticketing al final, eh? Al final no hay comparación. entre, a lo mejor es la sola, a, lo mejor es la sola de la sabata, a lo mejor es la sola de la sabata, pero es la sola de la sabata cabeza en coixo. Si el, Valencia, que va a ser uno de los equipos que también más va a subir la próxima temporada con el tema de la venta centralizada y demás, eh, tiene suficientes eh, posibles fuentes de ingresos para no tener que fiarlo todo tanto al precio de los abonos, para no tener que sangrar de la manera en la que ha sangrado la última temporada a sus propios aficionados. Es decir, es que estamos hablando de cantidades que dentro del presupuesto global eh, no son tan significativas como podamos dar a entender. ni, en teoría una fonda de ingresos fundamental, ¿no? La del eh, señor Peter Lee, <laughs> Eso, sí, pero este, este no, pero bueno, pero Peter claro, ya ha dicho que este año no pone ni uno. No, es, que claro, ahí está, ¿no? Ese es, el, factor X. <laughs> Ese mensaje lo trasladó en Singapur, ¿eh, Manolo? Porque dijo, dijo allí que, que el gasto, el, lo que él había puesto a Mopino la, la pasta, lo había hecho en su primer año y medio, que este año no, eh, que no iba a poner <laughs> ni una. Y es más, el Valencia, yo se lo comentaba antes a, a José que, y a, y a Rafa, que el Valencia está datado de pies y manos en estos momentos. El Valencia no puede... El, jo contarem, sí, i avui sí. s'ha confirmat que el... la Lliga ha tocat abans i diu esteu al límit, sí, sí. al tope del fair el Valencia, El Valencia... No podeu fichar ningú si además no hay jugadors. Eso es, y ahí está el viaje de, de Suso la semana pasada para intentar sacar a un futbolista como, ne, como Negredo, que evidentemente... Del cual anem a parlar ara, eh? No, no, que evidentemente si te pones a hacer cuentas cobra 3 millones netos por temporada, le quedan dos años, serían 6 millones netos, 12 millones brutos. Negredo cobra 3 kilos. Sí, netos. Eh, serían 12, 12 millones brutos en los dos años, más aparte lo que pueda rascar de un posible traspaso, que pon que 10, ya no digo más. O sea, el Valencia con la salida de Negredo se podría ahorrar la, magnífica cifra de 22 millones de euros. millones por Negredo, Manu. hasta la eh, camiseta llevaba eh, sponsor ya. He puesto 10, Rafa, por no decir. A per Negredo vas yo a 100 y el Duque. Pero que te 12 y 36. <laughs> que mirar lo que implica, 22 millones de euros. Eh? y 36. De una pausa para la publi. Tornem, llegim les vostres opiniones al voltant de la campaña de d'abonaments y continuem, que cada tenim molta tela que tallar. Venga. Diviértete con Conduce, siéntela. pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes, mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940 con 30 euros, cuota final 10.144 euros, TAE 8%, plan PIB incluido, financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en gasa.mini.es, tu concesionario mini en Cuart de Poblet, Valencia. ¿Te agrada ir a correr? Has convertido el running en la teua Super Running es el teu programa. Total la sobre los cursos populares Es con 6 desmillos especialistas Y el calendario mes completo del running en la Comunidad valenciana cada semana en Levante Televisión, Información TV y en Superdeporte, Super Running. Un restaurante de lujo, una cena que paga el suegro, un entrante y... Para mí, una langosta, por favor. Si sabes aprovechar una oportunidad de oro, ven al servicio postventa Peugeot porque te hacemos el mantenimiento de tu Peugeot con lubricante total por 149 euros y te llevas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, autogás, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante, un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, Polígono Vara de Cuar frente a ITV, con la garantía de gasmoción. Más información en taxco.es. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Tuiteando! 12 de la nit i 39 minuts. La pregunta que vos fem el dia d'avui, arroba esports 97 nit, és que vos semblen les mesures adoptades pel club en la campanya d'abonaments. Per cert, gràcies més de 7.000 gràcies perquè en el dia d'avui, i no arribem ni als dos anys de vida, a les dues temporades de vida, ja hem superat la tanca dels 7.000 seguidors en Twitter, 7.000 followers. Situació... Se m'ha juntat tot. Gràcies, Arturo. Se m'ha ajuntat tot. El, el complir anys i el veure els 7.000 followers, així que avui és un dia especial per a, per a un servidor. Eh, diu, per exemple, eh, família March Díaz dice, me parece un engañabobos lo de las ofertas, con perdón, estoy indignado. José Amón diu, un pareix de bons fitxatges o deixides augmentarien la independentment de preus. MB Algira dio estos sí saben vender abonos, el Levante. Alberto García dio no me han ofrecido ni una pieza de ilusión y su intención de un Valencia low cost menos. José Francisco dio, como ya he dicho, creo que están para dirigir el club de cerro lo mejor posible. MB Algira dio, me parece una auténtica castaña y una tomadura de pelo. Salvador, valor hay que tener para renovar el abono. Una buena campaña de abonos es la del Levante. Si uno fracasa tiene que arriesgar. Chino Crack, congelan precios salvo en la curva. Privilegios para los de siempre. Es un insulto a la afición, pero ya se apañarán. Yaitana, si yo fuera Peter Lim pensaría que poc que es guanyen estos el show. Jaume Tamarit diu se renova por amor, no por lo que vaya a ocurrir. Tabo de Benimodo diu tota mesura bona és positiva encara que continue pensant en el partit de presentació gratuït i no pagar res més a la Copa. Eh, García 308 diu a mi me costa lo mateix, això és pagar pa plorar, mentira pagar pa que se ho enduga Draper. Quique Real diu me sent enganyat, 30 anys de passe i milers de quilòmetres, curva mort. Eh, Pedro Simó diu para ser claro, se han pasado la afición por la punta de la A. Y no olvidéis aplaudir como una foca de circo, pase lo que pase. Pablo Diu, normales, sin ser agresivas. Esperaba una mayor sorpresa para llenar el campo. Eh, Miguel Ángel BS, Diu, pase renovado. Soy del Valencia, fichen o no fichen, sea quien sea el entrenador. Pedro Sánchez Ávila, insuficientes. Veo muchas palabras e intenciones, hechos pocos y hechos son ilusión y fichajes. No Danilo y Aderlán. Jesús F. dio insuficientes por inexistentes. Una tomadura de pelo. Lim nos quiere engañar como chinos. La fastidia él y la pagamos nosotros. Rafa Llorens, si bajarme 20 euros para que luego en Copa terminen cobrando es una burla, yo hago mejor campaña. Jorge diu para para ir Roin cuando en counter que la afición y y y ilusión que se empaten jugadores que en nous. Salva Ferrer Albelda. Lo que pitjor me sembra de la campaña es que el traductor de Draper no ha sigut el que traduya a Neville. aquí sí que la voz. Pedro Fuertes Muñoz. Bueno, el que quiera ver fútbol en directo lo tendrá que pagar. Yo el sábado a renovar los dos pases que tengo. Enrico Sem presenta accionista y en enguany 15 euros més car. Sector 5 obert, quina vergonya. Si poguera no pero el escut tira molt. Més per así. Eh, José Francisco Fallos diu si uno tiene y no lo pone bueno, y vamos al low cost ¿Cómo se le puede pedir a un aficionado sin ilusión que no llega a fin de mes que saque el pase? Lluís diu que busquen un bon sponsor a veure, que ha votat la pàgina que busquen un buen sponsor, ...un jugador... anfam fam i veuran se Mestalla. Y también Edu que diu, antes de que se acabe el día, 7.046 millones de felicidades. Pues muchas gracias, amic. Eh, Commander, ah, bueno, el de la Copa, Raúl Llorente, yo también renovo porque soy del Valencia, ganeo pierdo en las buenas y en las malas, ...amún Valencia. Eh, Roberto Garcerá, diu totalmente en contra de las amenazas, pero ¿y las amenazas del Departamento de Comunicación del Valencia a los medios? También en contra. Així no caiem res. <laughs> I mira que sé de lo que parlé. eh? eh? Per això jo he dit que no m'agraden les amenaces, vinguen d'on vinguen. A bon entendedor, poques paraules basten. Eh... Diu, el fútbol se paga, pero es que me estalla no hemos visto fútbol. Hoy no comparto tu apoyo al Valencia. No es una cuestión de recolzar la Valencia. Eh, jo entenc que estigueu enfadats però també entenc que després de la temporada tot se veu molt negatiu. Igual d'ací un mes la cosa se veu diferent, o igual d'ací un mes se veu pitjor, eh? no estic assegurant res més. Però matar-los ja Me sembra Black Escucha, y que entendemos a todo el mundo. Quien se lo quiera sacar, que Quien no, no. Quien se lo quiera sacar la última semana porque quiere esperar a ver lo que No, claro, evidentemente. Que, eh, Hay, habrá gente que se lo saque el primer día y habrá gente que esperará, hasta la última semana. CJ dio insuficientes y menosprecio a una afición que aguantó una desastrosa temporada. Yo no por sentimiento, pero por nada más. Pezel, lo único que te ofrecen de más es una ronda de Copa del Rey. Lo demás es todo igual que la temporada pasada. Y la campaña de abonos de Levante tiene que ser más impactante que la del Valencia. Recordemos quién está en eh, segunda. Bueno, 12 y 43. A tot això, com deia, una de les mesures polèmiques que ha presentat avui el València és eh, un dels passes més econòmics de la temporada, que és el de la curva nord, 150 pavos, me pareix un molt bon preu. El que passa és que el València limita de 16 a 30 euros però de 16 a 30... Ai, a 30, A 30. A, de 16 a 30 anys... Mare meva, com, tinc el cap. <laughs> De, perdoneu-me, però és que me'n faig major. Estaria bé, bien, eh, lo de los 30 euros. <laughs> De 16 a 30 anys limita la edat de la gent que vaig a abonar-se a la Curva Nord. Molts dirigents de la Curva Nord entenen que això és una depuració del club per a llevar-se-los de damunt. jo crec que agrada o no agrada, jo, a mi m'agrada parlar clar. Mm, que viene de lejos cosa que ve ja de molt lluny, des de que la curva no interpreta que són perseguits per no recolzar en el seu dia eh, la campanya de Madeo Salvo per a la compra del club per part de Meriton. A mi no tinc problema en dir les coses com, com són. Eh, a la eixida de l'acte eh, sembla que alguns membres de la Curva Nord han amenaçat, i a més sembla que s'ha denunciat a la policia, tant el director de comunicació del club, Damià Vidagany, com a Quimco, que anava amb ell, crec que Julián Suez també, també estava per ahí. Vull dir, a mi me dona igual. A mi me pareix lamentable, me pareixen, me semblen lamentables les amenaces. Com deia abans, vinguen d'on vinguen. Crec que l'amenaça no és mai el camí. Crec que n'hi ha moltes formes i maneres de mostrar el descontent o la discrepància, que a més crec que és necessària en una societat democràtica i lliure, i més en un estat lliure de dret com és Espanya. I torna a dir, les amenaces no m'agraden, vinguen d'on vinguen. Me pareixen lamentables. I crec que qui amenaça perd tota raó. Encara que puga tindre molta força. Però perd tota raó. De qualsevol manera, esta és una història que es veia vindre de lluny, que anava a haver un trencament definitiu, i el club aprofita la campanya d'abonament d'este d'enguany per a acotar l'edat això sí, posant un preu molt econòmic per a la curva nord per a enganxar a la gent més jove mm. jo, bueno, jo és que la veritat és que desconec eh, un poc el transfons de lo que n'hi ha en, en, el, resu en el resum lo que, lo, però bueno, per lo que tu dius a veure, jo crec que si n'hi ha una grada jove eh, lo normal això, eh, jo jo pertany a una organització juvenil, també. És a dir, i n'hi ha una edat que va dels 14 als 30, que jo ja me jubile. <laughs> Què vull dir en això? Pues que al final, quan estàs en una, en una organització o en una grada, que la diferència en, en, en quan les altres... Quan complit 46 anys com jo sentint a este tio dir-li que els 30 me jubile, d'una <laughs> organització juvenil, no, d'una organització juvenil, és... és Què passa al següent ah, al siguiente Manolo, escalón. Escolta, perdona, pitjor ha sigut un company, si no vaig a dir el nom, no, és, no, és, és, company de, de Rafa, que m'ha dit bona, felicitats, gràcies. Quants? 46. Diu, jo 23. Dic, mira, vés-te'n d'ací, ah, vés-te'n d'ací, que no vull ni vore't. Ahí, ahí, ahí, sí. a fer sanya, a clavar ahí, el dit, ahí, ahí, ahí, a fer mal. Ahí amb la fe. Sí, ahí, sí, sí, sí, ahí ha anat, però que estic... ahí ha anat a buscar el no, turmell. Ahí ha anat a buscar el turmell. Lo que t'estic dient és que, vull dir, jo en la grada jove estaria jubilat també perquè l'any que ve eh, complís 31, vull dir, és que la, si el requisit d'una grada jove és que sigues jove i dins de la joventut n'hi ha un marge d'edat, un interval que si no el complís estem més fora ara bé, després és, jo ja no, desconec tot el que n'hi ha darrere de si n'hi ha una intenció de depuració d'un de tipus determinat de persones que n'hi hagi dins de lo que era aquesta grada jove o de, o de tal ara bé, jo crec que eh, per tal de defensar la posició d'aquestes persones crec que el que estan demostrant és que si aquesta depuració se fa per incitar a la violència o per tindre una actitud violenta en els camps, el pitjor que pots fer és que si te depuren per això, a continuació el que fas és amenaçar. Perquè un poc estàs donant la raó, no sé si, ni, si, sí, si, sí, si, si un poc la idea que En efecte, efecte, estàs facultant els cantar la part. Clar, i el que estàs, i lo que estàs és donant-li, jo crec, eh, des del punt de vista... d'una per, persona raonable que vol anar al, al, al futbol a disfrutar, evidentment a, su, a patir <laughs> quan les coses no funcionen o tal, o a disfrutar quan guanyes, però sempre eh, apartant la violència dels camps de futbol. Jo crec que això, qual, qualsevol persona raonable estem d'acord eh, en això. Mm. Què passa? Que si la depuració va per ahí i tu el que fas és precisament donar raons eh, perquè estan intentant evitar el que després tu fas, pues jo crec que en qualsevol cas és un error amenaçar. Ara bé, jo ja el que no sé és, no tinc tan clar si el eh, que parlava, si n'hi ha un transfons darrere de tot això perquè ho desconec, la verdad. Sí que lo hay, ¿no? Y Evidentemente yo creo que <clears throat> eh, se ha visto el movimiento que han hecho los clubes desde hace cuatro o cinco temporadas. Eh, fue la porta en el Barcelona, Florentino lo ha hecho en el, en el Real Madrid. Yo creo que el Valencia eh, ha intentado con distintas medidas a lo largo de temporadas anteriores intentar sacar pues a ese grupo un poco pues eh, yo creo que violento en el que se ha intentado y se conocen qué, qué personas estaban identificadas y evidentemente yo creo que eh, pusieron el nombre de Grada Joven el año pasado sin acotar la edad porque se intentó hacer y ya hubo problemas y yo creo que eh, se hizo una patada a seguir, eh, se tiró un zapatazo al aire eh, para despejar el problema en ese momento y el problema ha vuelto a llegar porque evidentemente eh, por primera vez se acota esa agrada a, una edad pero sobre todo eh, que se venía hablando desde hace mucho tiempo. Yo creo que el, que el Valencia está en la pelea esa de intentar sacar pues a ese grupo violento y, y, la, y yo creo que evidentemente acotar la edad ha sido una de las medidas más, no sé cómo decirlo, pero, pero sí de una limpieza así eh, muy eh, ¿no? De decir, pues mira, eh, acotando la edad, sé que saco a estas personas que sé que son mayores de los 30 años, ya no los meto en la grada y como eh, si quieren ir a Mestalla, pues que saquen el abono en cualquier otra parte del campo, pero no utilizando esa grada de animación y sobre todo no eh, teniendo esos descuentos ¿no? que tienen en realidad la gente joven que es la que no tiene disposición para sacar un pase más caro, evidentemente. Al final a todos los clubes se les termina haciendo un poco de bola con el tema de las gradas de animación. Mm, creo que le ha pasado al Valencia, le ha pasado Alimentes la bestia. Ya ha pasado Levante. Evidentemente venimos de una época en la que la, mayoría o buena parte de la gente que va a esas gradas de animación han sido auténticos brazos políticos ¿no? en algunos clubes de, fútbol. No lo estoy diciendo ahora en concreto tampoco hmm. por el Valencia ni por el, por el Levante, pero bueno, es una realidad. Tolerancia con los violentos yo creo que cero. Pero... Eh, las gradas de animación a mí me parece que son necesarias en, los campos de, en los campos de fútbol y es una de las cosas más bonitas además que hemos visto en los últimos años, sobre todo si al final se consigue el objetivo de erradicar de ellas cualquier tipo de, violencia y, sobre todo evitar que sean ese brazo armado que han tenido muchas veces los clubes o determinados eh, presidentes eh, a su favor, eh, es jugar con fuego, es jugar con fuego. Entonces, bueno, vamos a ver, no sé si al final la solución es acotarla a, a los 30 años y demás. No creo que sea una cuestión de, juventud lo de, lo de esas <coughs> Creo que el espíritu que debe de, haber en ellas es, es otro, precisamente el de, el de su esencia, el de, de, animar, el de ser un espacio distinto al del resto del estadio donde no se oye a veces ni una mosca. Eh, bueno, yo creo que de todas maneras eh, entiendo que esto pueda ser un primer paso ¿no? para llegar a otro escenario distinto. 12.51, anem a fer l'última pausa per la puja. Per cert, notícia que hi ha nit, eh, eh, no és valenciana, però és a nivell nacional i crec que és important. Ángel María Villar investigado per prevaricació. Hauria de dir que me sorprèn tant com que Ortega Cano donarà positiu en un control d'alcoholèmia. 12.51, fem una pausa per a la Publi i tornem per a tancar. Vinga. El Colegio de Gestores Administrativos de Valencia y la Universidad Católica San Vicente Mártir informan de la apertura del plazo de matrícula para la inscripción de la cuarta edición del Máster Universitario en Gestión Administrativa. Matrículate y accede a la profesión de gestor administrativo. Más información en ucv.es o gestoresvalencia.org. Colabora Mutualidad de Gestores y Siga 98. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, the power of dreams. Center Auto. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Neumáticos a punto, depósito lleno, calentamos motores y arrancamos. Abróchate el cinturón y disfruta del mundo del motor con nosotros, porque todos los jueves y viernes a las dos y media de la tarde nos ponemos al volante de Supermotor Levante. Novedades del mundo de las dos y de las cuatro ruedas, seguridad vial, nuevos diseños, nuevos modelos, competiciones y toda la información del motor de la mano de Paco La Huerta. Recuerda, Supermotor Levante, el programa de motor de la 97.7 Radio, todos los jueves y viernes a las dos y media de la tarde con Paco La Huerta. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 54. Tot això, eh, avui ha sigut dia d'abonaments, lògicament, però també hi ha un xicotet colorari a nivell esportiu o disciplinari esportiu. El València avui ha sancionat Álvaro Negredo per concedir una entrevista eh, i hem de eh, tornar a ser, eh, recalcar molt, no és el fet que que Álvaro Negredo concedir una entrevista a la cadena SER, que la va concedir la cadena SER, ni a la COPE, ni a Onda Cero, ni a Radio Marca, ni a la Ponce Radio. Bueno, así ya sabemos que no os dan entrevistas Pero eh, es una cuestión de que Álvaro Negredo Va va votar el permiso del Departamento de Comunicación del club Y por el club ha sancionat. Situación que a mí, me paréis, volve en feta para el del club. Pues oye, eh, yo es que creo que sobre todo por el anuncio que hizo, ¿no? Yo creo que va más allá del que se saltara el permiso del club, que sí que es verdad que que todos tenemos que pasar por el filtro y, y pasar por, por, por el filtro del club y al final tienes que pedir entrevistas y te tumban el 90% de las entrevistas, pero, pero evidentemente sobre todo por el, por el mensaje que lanza. En ese mensaje... ¿El 90%? ¿Os tenía que firmar? No, no, escucha, pues yo he pedido no sé cuántas y he tenido a Paco de Ballestarán, yo creo que en la turné que tuvimos todos, yo creo que no recuerdo... No, ¿eh? esa ¿no? La Bueno, pues escucha, <laughs> <laughs> cuando, te, llegue, cuando te llegue el turno, Manolo, no sé, yo lo... Te avise, te no, una foto. No, porque siempre... ¿Tú qué eres? De, de que eres? ¿De periódico escrito? Eh, yo soy digital. Ah, pues espera, tú al, final, ya, pero ¿qué somos? todavía no tienen muy claro con los digitales. No, pero lo que decía, sobre todo es el mensaje que lanza. Yo creo que lo grave... es un mensaje de fortaleza también de cara al vestidor. No, y el, perfecto. No, no, y el mensaje que lanza eh, Negredo. Yo creo que en ese mensaje que lanza Negredo hay un perjuicio económico importantísimo para el Valencia porque él se pone en el mercado <clears throat> diciendo que el Valencia que ha terminado su etapa, evidentemente que la comunicación ya claro, pero es que normalmente o habitualmente los clubes que saben que un jugador ya no va a continuar te van a ofrecer o que te van a ofrecer, te van a ofrecer más de la cuenta, pues no, te ofrecerán lo mínimo porque saben ya los otros clubes que ese futbolista no va a seguir la temporada que viene. Sobre todo el perjuicio económico al club por, por, la, por la declaración, evidentemente. Pero ser, yo creo que los periodistas debe ser más corporativista Sí, no, no, eh, yo me alegro mucho. Claro. yo, ojalá lo hubiera dado yo. Oh, jo sé que, sou, que, que és, bueno, són molt valencianistes i tal, i és veritat que el, el prejudici pues, per, per després el, el cost de, o, el, o el preu de, de Negredo en el, en el mercat d'estiu, pues, vale, però però yo creo que com periodistes, pues mira, si se voten esta disciplina <laughs> probablement tindríeu més entrevistes i moltes vegades, jo crec que al València jo per, parle per vosaltres, eh? eh mira si sou bona persona, <laughs> però, però moltes vegades us heu eh, queixat de, de precisament de l'opacitat del València, no? Sí. A, a l'hora de, de transmetre la informació, dir lo que se fa, lo que no se fa, el projecte sí, de foto i tal. Jo, me, jo me me queixo i me considero pues bueno, mira, pues Negredo se l'ha votat. Ara bé, jo crec que també votar-se eh, estos protocols que per als clubs grans són, són tan importants... Per a mi és intolerable. No, voy a decir, pero creo que a lo mejor también está avisando una... Un, me dona todo igual. Eh, Exacto, que tiene una pierna me, dona esa sensación. A mí lo que me sorprende es que eh, se le sanciona a Negredo por esto y no por otras cosas. Eh, yo creo que los clubes muchas veces son demagógicos y se pasan tres pueblos con el tema de los medios de comunicación. Lo digo en este caso a nivel, a nivel corporativo. Parece que los periodistas tengamos la culpa de todo y mientras que para algunas cosas miran para otro lado, en este caso mm, no lo han hecho, sea la o sea quien sea. Eh, a mí no me gusta, no me gusta. Pero de todas maneras, fíjate una cosa, yo creo que es que... Eh, no me gusta, y más, miedo, y, más, que... todavía, si más que el hecho de, de votarse al, al, club, que lo hacen muchos futbolistas, al final, eh, no en el Valencia en concreto, pero bueno, en el Levante yo creo que todos tienen yo, sus yo, casos. yo tengo una amiqueta y es Juan de la demagogia, pero, de pero, formas pero, creo que un futbolista no, puede votarse el permiso del club. Pero más allá de las formas... Yo, disciplina pero, a todos. que no, yo lo que no puedo respaldar es que se censure el contenido. Ya lo que faltaba. No, no, yo... Si nos quejamos de las ruedas de prensa vacías, de las entrevistas... Rafa, eh, Rafa mm, yo he el primer no. que he dit, no es una cuestión de que dé una entrevista, la Sala Capital. no es una cuestión de que en la rueda de prensa diga que se embolanar o que es el mes feliz del món y que no se embolan al debate. A mí lo que diga me da eh? igual. Yo lo entiendo por el club en yo ese caso. ¿eh? No es que yo opine eso, ¿eh? Correcte. Yo me pongo en la posición del club. a un veig bé es que este club, que moltes voltes s'ha tragat que un futbolista s'hagi votat les ordres del... I al final, el futbolista que se veu fort Tornem lo matéis. Un vestidor no ni a disciplina, o saben que no aprieta el club, al final saben que el club, si no apreta alto, Pero esto también es una entrevista póstuma. Al menos yo lo entiendo así. ¿eh? Sí, pero no la post, pero mientras en cara encara pertanyes al Valencia no te puedes votar el permís de València. A mí me parece bien que mi club, en este caso, por ejemplo, hablo, del Levante, le meta una sanción de tres pares a, tres futbolistas que se van de fiesta después de firmar el, descenso. que, lo sancionen por votarse al director de comunicación, mm, al jefe de prensa y demás, creo que es más motivo de estirón de orejas que, de... Pero que es más... Pero que sabe que discrepemos. Estudiante disciplinario. Pero, pero, el pero, pero, os ha costado pero, al final sí yo solo yo solo pero qué es más peligroso para un club. Que tres tíos se voten. Que, un futbolista que cuesta un pastal como. Es muchísimo más peligroso que haya, haya, hecho las dos temporadas que haya, muchísimo hecho. eso, es para un club. Para, un, club no poder controlar la pues opinión. a buenas horas, de los ¿eh? dos temporadas después. Para un club, para cualquier organización, no poder controlar la opinión de sus miembros, eso es lo más peligroso que existe. 12.59, What señores chat Ay, al José. Gracias. Me parece poco democrático de todas Rafa maneras, Mari, eso, ¿eh? moltíssimes gràcies. Bona nit. Manu Jimeno, gracias. gràcies. Senyors, Señor Sudisemas y demás, 3 meses quarts del Murciela con Levante Televisión. Demá, 11 y media torneo. Acaba Sports 97. Comienza la nit. Gracias. adeu Y fins demà.